בימים ההם כשבט מרדכי בשער המלך ויקר את לחישת שרי פרסיים יועצים להתיז ראש המלך על מיטתו למען צאתו למלך מוקדון כי מאז התעורר גוי מוקדון על מלכות פרס ויגד מרדכי לאסתר, והיא ידעה למלך, ויצב המלך לכתוב את אמונת מרדכי, ואת גמולו על ספר דברי הימים. ויהי כאשר נתלו הסריסים על העץ, קצף המן. מאוד, כי המה היו יועציו, וביקש למחות שם יהודה מתחת השמיים, ויקר מרדכי את מחשבת המן. וזכר את החלום אשר ראה בשנת השנית למלך אחשורוש, הנה רעש גדול. ורעב חזק מאוד, וכל בהלה בארץ, ופחד ורעד לכל יושביה, ויריעו שני תנינים גדולים, זה לקראת זה למלחמה, וירוצו לכל העם כל יושבי הארץ, והנה ביניהם גוי אחד קטן, ויקומו כל הגויים ההם לאבד זכרם מעל הארץ. ויהי ביום ההוא חושך ואפלה לכל העם ויצר לגוי הקטן מאוד ויצעקו אל אדוני והתנינים נלחמים באכזריות חמה, ואין מפריד בין שניהם, וירא מרדכי. והנה מעיין מים קטן עובר בין שני התנינים האלה, ויפריד ביניהם מן המלחמה אשר היו נלחמים. והמעיין נתגדל ויהי לנהר שוטף כשוטף ים הגדול הולך ושוטף בכל הארץ וירא והנה זרחה השמש על הארץ ויתרומם הגוי ההוא והושפלו הגבוהים ונעשה שלום ואמת בכל העולם ויהי מהיום ההוא והלאה וישמור מרדכי בליבו החלום וכחצר לו המן אמר לאסתר, הנה החלום אשר ספרתי לך בימי נערותייך, ועתה קומי ובקשי מאת אדוני רחמים. ובואי לפני אחשורוש, וקדמי פניו ביובייך, ועמדי על עמך, ועל מולדתך.